فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ดังนั้นลูตได้ศรัทธาต่อเขา และเขาอิบราฮิมกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้อพยพไปหาพระผู้อภิบาลของฉัน แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญาณ ووهبنا ََََْ له َُ إسحاق ََِْ ويعقوب َََُْ وجعلنا ََََْ في ِ ذريته َُِِِّّ النبوة ََُُّّ والكتاب َََِْ وآتيناه َََُْ أجره ََُْ في ِ الدنيا َُّْ وإنه ََُِّ في ِ الآخرة َِِْ لمن ََِ الصالحين ََِِّและเราได้อิสหากและยะกูบแก่เขา และเราได้การเป็นนบี และคำภีแก่ลูกหลานของเขา และเราได้แก่เขา ซึ่งรางวัล ของเขาในโลกนี้ และแท้จริงในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีวลูตันอิดกาลลิกวมิฮีอินนักุมลตะตูนัลฟาฮิชะตมาสบกคุมบิฮามินอฮมินัลอาลามีนและจงรำลึกถึงลูตเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่า แท้จริง พวกเจ้าได้กระทำการลามก ซึ่งไม่มีผู้ใดในโลก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 และปล้นสะดมบนทางหลวงกระนั้นหรือ และกระทำอาณาจารในที่ชุมนุมของพวกเจ้า แต่คำตอบของกลุ่มชนของเขาไม่ใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่า จงนำการลงโทษของอัลลอฮ์มาให้แก่พวกเราสิ หากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจริง เขาลุดกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยฉันให้ได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มชนผู้บ่อนทำลายด้วยเถิดอินนัลฮะกานูซาลิมี และครั้นเมื่อทูตมาลายกาของเราได้มาหาอิบราฮิมพร้อมด้วยข่าวดี พวกเขากล่าวว่า แท้จริงเราเป็นผู้ทำลายชาวตำบลนนี้ เพราะว่าชาวตำบลนนั้นเป็นผู้อาธรรมกล่าว لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين เขาอิบราฮิมกล่าวว่า แท้จริง ในตำบลนนั้นมีลูตอยู่ด้วย พวกเขากล่าวว่า เรารู้ดีว่ามีใครอยู่ในนั้น แน่นอนเราจะช่วยเขาและบริวารของเขาให้รอดพ้น เว้นแต่ภรรยาของเขา เพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين และเมื่อทูตมาลายกาของเราได้มาหาลูดเขาลูดเป็นทุกข์ เพราะพวกเขาและกลัวที่จะให้ความคุ้มครองไม่ได้ ดังนั้นมาลายกาจึงกล่าวว่า อย่ากลัว และเศร้าโศกเสียใจเลย แท้จริงเราเป็นผู้ช่วยเหลือท่าน และบริวารของท่าน เว้นแต่ภรยาของท่าน เพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย อินนามุนซิลูนอะลาอะหลิฮาดิฮิลกอรยะติริจซัมมินัสสะมาอิบิมากานูยัฟซุกูนถ้าจริงเราเป็นผู้นำการลงโทษจากฟากฟ้าสู่ชาวตำบลนนี้เนื่องจากพวกเขาทำชั่วและ และโดยแน่นอน เราได้ทิ้งสัญญาณอันชัดแจ้งของตำบลนนี้ไว้ สำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญาและยังเมืองมัดยันเราได้ส่งพี่น้องของพวกเขาคือ สุไอไป เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยจงเคารพสักการะอัลลอฮ์เถิด และจงกลัวต่อวันสุดท้าย และอย่ามุ่งทำความเสียหายในแผ่นดิน โดยเป็นผู้ทำชั่ว แต่พวกเขาได้ปฏิเสธเขาชัวไอ ดังนั้นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงได้ประสบแก่พวกเขา และพวกเขาได้ประสบความหายนะ นอนตายพังภาพอยู่ในบ้านของพวกเขาเองวะอาดวะทมูดวะกัดตะบยนลักุมมิมมะสาคินหิมวะซยนลหุ و ุ ي ن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا م س ت ب ซรีนและอาดและสมูด และได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเจ้าแล้ว จากที่พำนักของพวกเขา และชัยตอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่สวยงามแก่พวกเขา แล้วมันได้หันเหพวกเขาออกจากแนวทาง โดยที่พวกเขาเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาวการูนวฟิรอาวนวฮามานลกดจาอ ء ุม موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين และเราได้ทำลายกอรูน และฟิรเอาและฮามาดและโดยแน่นอน มูซาได้มาอย่างพวกเขา พร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง แต่พวกเขายิงพยองในแผ่นดิน และพวกเขาก็หาได้รอดพ้นไปจากเราไม่ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون และในแต่ละคนเราได้ลงโทษตามความผิดของเขา เช่นบางคนในหมู่พวกเขาเราได้ส่งลมพายุร้ายทำลายเขา และบางคนในหมู่พวกเขา เราได้ลงโทษพวกเขาด้วยเสียงกำมบนาและบางคนหมู่พวกเขา เราได้ให้แผ่นดินสูบและบางคนในหมู่พวกเขา เราได้เขาจมน้ำตาย และอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงอาธรรมแก่พวกเขา แต่พวกเขาเองต่างหากที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون อุปมาบรรดาผู้ที่ยึดเอาอื่นจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครอง ดังอุปมาแมงมุมที่ชักใยทำรัง และแท้จริงรังที่บอบบางที่สุดคือรังของแมงมุม หากพวกเขารู้อินนัลลอฮะยะลัมมายดูนมินดูนฮีมินชัยอินวะฮุวัลอาซีซุล ฮะกีมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งใดๆที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์ และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญาณ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون และเหล่านี้คืออุปมาทั้งหลาย ที่เราได้เปรียบเทียบมันสำหรับมนุษย์ แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักมันดอก นอกจากผู้มีความรู้เท่านั้น خلق ا ส ل ه ا ل س م ا و ا ล والأرض بالحق ิ ن في ذلك لآية للمؤمنين อัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความเป็นจริงแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอออัลลฮุุมะูียิ أ ล ل ما أوحي อ ل ي ك من الكتاب وأقم الصلاة إن ั ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء و ا ل م ن ك ร ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون เจ้าจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การมายังเจ้าจากคำพีและจงปฏิบัติละหมาด เพราะแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งการทำลามกและความชั่วได้และการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่มาก และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำวลาตุจาดิลูอัลลัลกิตาบอิลลาบิลลตีฮิยอัพสนอิลลัลลดีนซลมูมินฮุม وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون และพวกเจ้าอย่าโต้เถียงกับชาวคัมภีร์เว้นแต่ด้วยวิธีที่ดีกว่านอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเขาและพวกเจ้าจงกล่าวว่าเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่เรา และสิ่งที่ถูกประทานแก่พวกเจ้า และพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกเจ้าทรงเอกะและเราเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์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 ดังนั้นบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขา พวกเขาก็ศรัทธาต่อมันอัลกุรอาน และในหมู่เขาเหล่านั้นมีผู้ศรัทธาต่อมัน และไม่มีผู้ใดปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรา นอกจากผู้ปฏิเสธศรัทธา وما كنت ت และก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้อ่านคัมภีร์ใดๆ และเจ้าไม่ได้เขียนมันด้วยมือขวาของเจ้า มิฉะนั้นแล้วพวกกล่าวความเท็จจะสงสัยอย่างแน่นอนมิใช่เช่นนั้นดอก มันคือองค์การทั้งหลายอันชัดแจ้ง อยู่ในหัวอกของบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้ และไม่มีผู้ใดปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรา นอกจากพวกอาธรรม و และพวกเขากล่าวว่าทำไมสัญญาณต่าง ๆ จากพระผู้อภิบาลของเขา จึงไม่ถูกประทานมาอย่างเขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า แท้จริงสัญญาเหล่านั้นอยู่ที่อัลลอฮ์และฉันเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นออออออน في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون มีเพียงพอแก่พวกเขาดอกหรือ ที่เราได้ประทานคำพีให้แก่เจ้า ซึ่งได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟัง แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นความเมตตา และเป็นข้อตักเตือนแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธากุลกฟาบิลลาฮิบัยนีวะบัยนกุมชฮีดา يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพอเพียงแล้ว ที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันและพวกเจ้าพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและบรรดาผู้ที่เชื่อในความเท็จ และปฏิเสธศรัทธาต่อหรอชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ขัดทุน ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون และพวกเขาเร่งเร้าเจ้าในเรื่องการลงโทษ และหากไม่ใช่เวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว การลงโทษก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอน และมันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างฉับพลัน โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวพวกเขาเร่งเร้าเจ้าในเรื่องการลงโทษ และแท้จริงนรกยานนำนั้นได้ล้อมพวกปฏิเสธศรัทธาไว้อย่างแน่นอน يوم يغشاهم ا ิ ع ذ ม ب من فوقهم ومن تحت أرجلهم و กูลดูกูมาคุ ك ن ุมตะมลูนวันซึ่งการลงโทษจะครอบคลุมพวกเขาจากข้างบนและพวกเขา และจากใต้เท้าของพวกเขา และพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้ก่อกรรมไว้เถิด يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون โอ้พวงบ่าวของข้า ที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงแผ่นดินของข้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจงเคารพพักดี كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ทุกๆชีวิต เป็นผู้ลิ้มรสความตาย และพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างเรา والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها نعم أجر العاملين ل ب ن د ا รดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย แน่นอนเราได้พวกเขาพำนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสวนสวรรค์ ณเบื้องล่างมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลรางวัลของผู้กระทำความดี ช่างดีจริงๆบรรดาผู้อดทนโดยที่พวกเขาให้ความไว้วางใจแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขา دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم และสัตว์กี่ชนิด ที่มันไม่สามารถแสวงหาเครื่องยังชีพของมันอัลลอฮ์ทรงประทานเครื่องยังชีพให้แก่พวกมันและแก่พวกเจ้า และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون และถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และเป็นผู้ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์ แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์และทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น الله อ ب س ط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن ا ل ิ ه بكل ش ي ร ع ล ي م อัลลอฮ์ทรงให้เครื่องยังชีพ อย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากวงบ่าวของพระองค์และทรงให้คับแคบแก่เขาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง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 และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่า ใครเล่าทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้า แล้วทรงทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้ง แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่พวกเขาส่วนมากไม่ใช้สติปัญญาใคร่ควร وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใด เว้นแต่เป็นการละเล่น การสนุกร่าเริง และแท้จริงสถานที่ในปรโลกนั้น มันคือชีวิตที่แท้จริงอย่างแน่นอน หากพวกเขาได้รู้ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้ขึ้นขี่เรือ พวกเขาก็วิงวอนต่อลอด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้ขึ้นบกแล้ว พวกเขาก็ตั้งพาขีต่อพระองค์ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون เพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขา และเพื่อพวกเขาจะได้หลงระเริงแล้วพวกเขาก็จะได้รู้อวลมยรูอันนาจัลนาฮรมันอามินวยุตขัตฟุนนาสมินฮาวลิฮิม أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า เรากำหนดเขตห่วงห้ามให้เป็นที่ปลอดภัยขณะที่ผู้คนรอบๆพวกเขาถูกลักพาตัวไป และพวกเขายังจะศรัทธาต่อความเท็จ และพวกเขายังจะเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์อีกหรือและใครเล่าจะอาธรรมยิ่งกว่าผู้กุความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หรือปฏิเสธสัจธรรมเมื่อมันได้มาอย่างเขา ที่พำนักในนรกยหนนำนั้น ไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดอกหรือ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين และบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเรา แน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเรา และแท้จริง อัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทำความดีทั้งหลาย